وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا Notre insensé, Iblis, disait des extravagances contre Allah. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah.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 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا Dis, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا دي je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit.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 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Sauf à celui qu'il agrée comme messager, et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne de son savoir ce qui est avec eux et dénombre exactement toutes choses.